aurtengo EHZ-aren eh, edizioa aurkeztu duzue, eh, astelen uh, untan, eh, bai honan, eta nirekin irati Fernandez, koordinazioko kidea, egunon? Egunon. Bo, lehen uh, agerraldia egin duzu hemen, prentsaren aintzinean, ez uh, dakit sentimendurekin, uh, beste bultzada bat ematea festivalari, uh, aterako da logetik aurten? Bai, kontzegentue, jende hor bildu da, gazteainitz, aski gazteak, eta afitxa erakutsi dugu, lehen aliz, afitxa famatu hori, beraz, bai, ba, pozik, eh, pozik. Nolako da afitxa hori? Ba, fitxa hori joki amestoik eh, egindako marrazki batean eh, marrazki bat da, agertzen dira hain bat makina bat, tresnak eta bar, eta agertzen dira galtzegorri txipi batzuk lanean makina hortan, beraz, hori da, etxezetaren makina eraikitzen dena oso lanaren bidez, hainbat jende txikiren lanaren, lanari esker. Eh, euskal mitologiako personalitzipi horiek, erakusteko azkenan makina handi bat dela ere arzeta. Hori da, eta denek gauza txiki bat eginez, ibilaraziko dugula makina hori, eta, eta berpiztuko dugula, eta segituko duela. Hau azkenetik eh, badakigu um, talde behi edo talde motor behia hasi dela. Geroztik eh, lan handia egin duzu, bakit larun batean uh, biltzer nagusia ere Bada, jende uh, biltzen da, jende behia Odol behi hori hor da lan egiteko prest? Ba, udazkenetik pixka bat zen proiektua, ina ustut urtarrilean e, lehen eh, abiatu zela zinez, eta jende berri asko sartu zen, lantaldeak sortu behar izan dira batzuk e, lehengo jendearekin laguntzarekin, baina beste batzuk guztiz berriak, eta, eta ustut iru bete iragan dira hor urtarriletik eta hainitz ikasi dugu, hainitz lan egin da, e, eh, biltar nagusian ikusi da hainitz eh, entzinatu dela proiektua, eh, erakutsi dugu e, nola iraganen den festivala, ze, ze plano, ze, eta hori laguntzailen e, artean hori ikustea, baina ustez positiua izan da. Antolakuntza, erisagin, eh, januz zela, egina da, hori ikusia da? Bai, bai, momentu ongi, ongi gira, demoran, e, irisartarrei ere aurkeztu ostiralean bilkura bat egin genuen herritarrekin, eta hor ere ba, beziki positiba izan zen herritarren erantzuna, jena initze urrildu zen, eta, eta gauza positiboak bezik. Be, Iregarri dituzue hainbat talde hor, eh, haintzin gazta bat ukateko, erra iguzu pixkat eh, nor agertuko den gutxiko da bera denak gabe? Bo, bada, izio endo zaun, horiek nire ustez gero polita emanen dute, Um, gero baitugu euskal taldeak eta eta gari bezalako talde batzuk aski mitikoak eta eta ora. E, da ere eh? lentasuna ematea euskalijiko talde uste dut. Bai, bai, berriak izanki eta bon, eh, hasi ere bai eh, ba, pixkat euskal taldeak eh, berriz ikusten eta hartu gira niztasun handia badela ere euskal herrian musika niztasuna eta eta hori erakusteko helburua badu ere. Mm egin ez bada gogo bat, ez dakit bajenek alderuntz ere joatea eta hango gaztak ere biltzea, edo ez dakit ez bada horretan hori ahitu autua. E, izan zen bizkat ez da bai da behatxezetan, ez dakit azken urteetan, edo ez dakit ez dakit sartzen erraitera azken urteetan, baina e, ea kostaldean egin edo barrenkaldean egin eta bar. Eta ez guk gogoa nuen hasieratik e, barnekaldean egitea, badelako ez dakit bada dinamika bat hor, e, eta irisarrin ere bada dinamika bat, e, musikaren inguruan eta gazten inguruan eta Eta uste dugu festivalak ba, indartu dezakela edo bintzat eh, dinamika hortan sartu daitekela ere hmm. irisarri eginez. Ez zuka nintzu zuen sustengoak, zakit erriko eh, etxetatik, eh, diru laguntzak, edo uste dut ere elkarsaria irabazi duzuela eta amak mila euroko laguntza ere okanen duzuela. Bada sustengu bat ala ere edo galdera egin duzu hasteko? Eh, herriko etxe mailan ez, gero instituzioetan orokorrean pixkat berantean ginen e, galdetzeko. Beraz, oraindik ez ditugu erantzun finkoak, hala ere entzuteko prest izan dira, eta bar, itzordu batzuk izan ditugu, beraz e, ikusiko diru laguntzei dagokienez, gero elkarrena egia da, eta gaur, gaur atera da ere bai e, prentxan. E, amar mila euroko sari bat emango diote etxezetako proiektuari, beraz, e, bai, Laguntzaileetan, eh, taldeak sortuak dira, Bai, antxu talde guztiak sortuak dira, baina oraindik e, uste dut badela bat ematola betetzeko beharra duena. Beraz, e, jende motibatu baldin bada oraindik antolakuntzan e, bada beharra, eta gero noski festival denboran laguntzela izateko posibilitatea eta gogoa dutenek izena eman webgunean, gaurtik goiti. Hori ez aldatzen, eh, parte, festival parte hartzailea izango da aurten ere. Hori da, eta uste dugu bostegun laguntzaile ingururen beharra izanen dugula festival demoran, beraz eh, horrek berdin segituko du. Gaur egun hartz eta eh, osasun honean da, eh, izan diru mailan edo demotibazio eta, eta mailan hori zertan den. Ez dakit nik barnetik ikusten dudana, da, ba, osasun honean dela bai, bai diru aldetik bon, ongi eta eta motivazio aldetik ere jende berria eta beraz ikusiko zer emanen duen eh, aurtengo edizioak baina sinisten dugu mm. Bukatzeko berdin tailerrak eta hori hortan ere nahi zinuten eman uh, indar bat, eh, gizarte mailako arazo edo problematikak aipatzeko. Bai hori da, eta lantzen ari gira initz e, eh, formatuan nola izan. Parte hartzeilek zinez parte hartu dezaten, eta ez, ez joitea bakarrik eh, zerbait hartzera, baizik eta ere ikartzea zerbait eh, ba, gaiaren inguruan ez edo, edo ikasiz, eta bar. Hem gai batzu epatuko dira? E... Bai, e, gezazpi, e, gai importantea izan dena hau dauntan, feminismoa, buru jabetza, e, besta ereduari buruz ere, eta gai eta besta bat izanki, e, zer, zer diren gure besta ereduaren utxuneak, zer indartzekoak, eta bar. Eta migrazioa. Ah. Migrazioaren gaiare landuko da. Ebeuntza, urrengo eh, etapak zer dira hor eh, eh, kaina arte, badalan? Hor, kaina arte badalan, urtarriletik <laughs> hasi dugun lan hori nire ustez segituko du kadentzia hontan. E, baina pozik gara, egunero ikasten ari gira nola, nola egin gauzak, eta oso berazgarriari da izaten antolakuntza bintzat. Milesker. Zuri.